رياء أول وقت منو في إيك الواع عبادتات كات أو بخده تينا منو منوف بونده بكده خلق منوف ببينن هو الرياء من الرؤية يا هاتي يعني الديتنا هاتي او عبادت بخده بتنه تذكرن منوف ده كات بونده ده خلق منوف ببينيت یان آخف نکادیشی حیوانیه و کیویه و یاد کلوی ده هی نیک اویش هل بشه کلوی بجنه چه بجنه ریایه نه نه هر نوکی دیه هی و کیویه سمعه السمعه ونیا سمعش هر ونیا اویش نوعه که ریایه رياء او تو وقتی خلق ببینید تو عبادتك بكي یان وقتی تو بینی ونیا خلق سخت تا تو دعبار هیکی یعنی تو خلق تر بینید سمعت او شرنی خلق تر بینید اما تو ونیا او چطه تکری دیگه هنیا گوش کتوا دیوالی که که واها واره ببید هر ریکه که هرید بید کتبه که چه کهی و تو ولی که ونیا که او وقت کتبه ببینن اوه دفزان ونیا تو مروه که شارزای و عالمی و تقوی که ببید یان یعنی بیشتری که بلاو بکی بید محاضره که جایی که بیجی و الانترنت بیت بلاو کردن، یان یعنی سر سیدیه که سر جایی که بیت بلاو کردن، بس وقتی آقا دنگتر بیدا چه بیجن؟ دو بیجن مروکی باشه تقوای خود ترسه خدا علم هر آخف نکه هو بید اول بجنه چی اوا بس بون شر نیم مروی بید بس هاگال دنگ مروی بید اول بیش چه؟ سمعه و طبعا هر یک هيك حكمه که اف حكمه نكد بیجن، طبعا شو دنیا و نیا حكمه حرامه ونیا الكبائر و جارهی افریا یان سمعت بیتا چش بیت شرکت اکبرش یعنی مروفید بته داره دینی دا او اول مروفید کرد که مروف دین اسلامی بشته داره طبعا کنگی بیت شرکت اکبر و کنگی شرک الاصغره که پیامبری صلی الله علیه و سلم نیت حدیث دا ما یه هاتیا گوتن ونیا هب ناوه هوی هاتیا دانن که بجنه الشرک الأصغر في عمبر الله عليه وسلم اما دی وی کسی اوه وی عبادتایت کد و دیتنا خلکی وی کاچل وی کد مروفه که این وی جانا کد یا روژیا ناگرید یا خیر و صدقات ناکد هنو کد چجاره اما دبینیم روشه که المزگفته که بو و خلکی خروه بیه جا چوه چه ونیا که برچه چوه بیه مزگفته برچه حاضر بیه بیه مزگفته اول تکا دیه ونیا یا هی جاره هی ایکی مری ایک ویه مری یعنی چه ونيا تازيكه گفته او بانگ داد از ما بین اونیا چته نخوش دار بچته داره الناف مزگفته دو بانگ هاتی دان یانیش بمیده و هبخونی ویجا ناکد هکا بچته داره خلق بحثی بی کرده بجنه او امرو بکی نویش نکره تارک و صلات هر آخف نکو هوید بین وش بیا چی بکد؟ یا بچی نویجه بکد؟ دی بجی دی الله دی چی نویجه کم؟ یعنی یعنی بنهد دعا عالم لومام نکت و وبحسي من نكت هفنگی شرک الاکبر و چون یه اصلا انویجا ناکت اما وقت جاره کری بو که کری بو خلکی کری و شرک الاکبر و نیه بجه بلا بو ریایت یه ریا نیه ریا او امرو وکنیه نویجات کت همو گوه بس اما دین جا خود دریش کت و جوان کت هر وکی پیغمبری گوتی سان الله علیه وسلم بخاطره که بخاطره خلقی بخاطره نیه دیتنا خلقی بویی یان یعنی ها گالبون خلکی بویی دید بوی بر هنده دید نویجا خود دریش تر کرد دی تر کرد درک و تر کرد اما دو چتید هایی هم بو خودی هایی و هم بو کشی هایی هم بو مروفی و بشریشی هی اوه شرک الازغره اما اکه اصل عبادتی همو بو غیر خودی بده کرن و بو خودی تیدا نبید اوه هنگی همو چیه؟ اوه شرک الاکبره مروفی دین ناف دین اسلامی بده داری برند خدا نکته وقتی گوتی که چه آیت و چه حدیثاتی نسل الرياء ونيا أفا كلمة قوتي نجار جارهي الرياء والسمعة بيت الشرك الأكبر وجارهي بيت الشرك الأصغر وقت بيجي الشرك الأصغر نا معناه كتشكها نا يمازنه أما بيش شركة ديوه أما مروفي حتى تنف جهنم دا تليد وبحشت سر مروفي حرام كات وقناح المروفي همين مروفي بيش كد ونيا بيشوه وچيه أصغره یا کچکه اما پیش گناه دیوه چشک تدانیه و نیا اول کبائره ماستره اول زینای و ربای و قمار و عرق بخارنه اول شرک الاصغر لی چطره لی ماستره و گناحوه خراب تره ده بنان وقت تیتا گوتن بجنه اول شرک الاصغره چو جانا منوگه بسرمان نابید چه لالی چه ببید بیش بلا نه، کچکرنه آتی تدانیه چی آتی دهی؟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 أتلوني قشن بجيت اف آياتا رب العالمين القرآن دو مقوتي كخدت بيشتا بيعمل صلى الله عليه وسلم يا محمد بيجا همو مروفكي قل إنما أنا بشر مثلكم بيجا أيش مروفكم وكيهنجو يا اسم ملايكة نيمة شو صفات ربوبية النوف من دونينا صفات ألوهية النوف من دونينا دنيا بيعمل صلى الله عليه وسلم بشرة نابت عبادات ببيتك نابت هوا رخو بي نابت كأواصام بين أخو رب العالمين إنما أنا بشر بجي بشك ونيا هم قلت لك شو نبي الناف بشريته كده لمحمد دا صلى الله عليه وسلم كتشو صفات ربوبيته وألوهيته تدانينا ملائكة نيا نيا شو غير وكما بشرة نيا شو بيجينا بالنبو نفسه خو بيجي بين نبو غيره خو بيجي اما بشرك ونيا فرقت قال بشري دي بچه يوحى الي وحي بوتيت وحي بو محبو كسك بشركتت نبزو پیغمبر آچی یعنی قدر و درجه کوی الهمو درجه توال الهمو که مروفه دی بلندتره الهما مروفه دی قدرتره یوحا الیه وحی وحي معنى شيء ناف لغة دا هلا وحي الوحي مولي شيء هو إعلام في خفاء نا نا أو أو دي أو إنذاره موت وحي هو إعلام في خفاء وسرعة يعني أما تشتجيب جاين يكيد وشارتي وبتش سريعي جلك تبيت بجني وحي بوش أو اشتبو بيعنبرة عليه الصلاة والسلام لا رب العالمين يا دزيفة بو يا وشارتي وبسريعيش بتاد من بيك جلك كم ندى خلاص بشتكى يوحى إلي وما بدي جلك جورتين طبعا أنما إلهكم إله واحد يعني أف وحيا وحيا بو پیغمبر هاتي بو پیغمبر مثلا الله وسلم بو همو پیغمبر ديش كا بيش اما إله هنگو او عبادتي لید إله واحد إيكا چو شریک چو واسطانینه أنما إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد رد قرآن در رب قلق جرب ما بود يقولي إلهي هنقو إيكا إله يعني كيا يعني المعبود بحق المعبود بحق طبعا يرى بحسي رب العالمين يا هوا عبادات اللي بدك حق بس إيكا يعني نابد كادو نابد كاسي نابد كاتشار وإيه بيج والله ما هذا واسطة يعني نعم أنا عبادتي منه كان عندي هو رخبوي بين أوجد جهين رب العالمين خلاص أنا تذكرنا كان إله تذكرنا دو ولا تب زمان أخوانا بيجي بلند رب العالمين بجد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به يقول هر كسيكي قال إيه رب العالمين إيه كديش بنتد ما بين أخو رب العالمين أبا كرا شيء كرا إله بلا أنا بجد إلها خلاص كرا إله وقال ربكم ادعوني وإلهكم إله واحد رب العالمين القرآن دوانيا أبا هم بترحموش تبو ما ودي يقول إلهي نقول إيكا أبا عبادتك بتكرم إيكا شو شيكنينك شو واسطانينك قبلناك شو واسطة قالت ايك كرا واسطة ما بين خور رب العالمين قالت ايك دي هنا ما بين خور رب العالمين تابعه همو چلي كرن تهمو رب العالمين نقص وكيماتي ده وتأيكيش ونيا درجة ده كدرجة وی حقنی اف درجه بو بیت دانان که درجه کیه درجه الوهیت و ربوبیت و رب العالمین تا اینا دا مروبکی و دا و دا بشرکی هوا رب العالمین همو پیغمبرک بو بهندیت برکن پیامبر بیهادی نهناتن بو هنده پیام و پیامبر برند همه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم میشید هم پیامبر همو چی نه همو برای نه همو برای نه باب ما ای که او مگرک چه تین مگرک دای که تین یعنی چه باب ما ای که یعنی دین و عقیده ما همه چیه همه ای که اما مگرک دای که تین یعنی هر یعنی چی هر پیامبر چیه هر شریعت گل شریعت گلی فرقه نوی جامد گل یا جیا گل یا فلا فرقه روز جامد سگلی گل یا وا فرقه هفت فرق دو اراده هاین اما وکی عقیده و وکی دین و بیرو باوری اوه اما وکی مرو وکی سه جن هبن چهار جن هبن اوه جنانه ونیا هر بچی گک هر بچیگانه بچی بابه و همو چیه؟ هیکه اما گرگ چیه تاین؟ ونیا گرگ دای که تاین نه اول بچی که ویژنه نه، دید ویدای که نه، اولش دید نه، اولش دید نه، هم اصل واقعیه. أصل وأيك ونيك باب وأيك ولله المثل الأعلى بيعمل صلى الله عليه وسلم بجد أمش بيعمل شوينه يعني دين ما وعقيدة ما هم وياك شو فرقنيه إنما أنما إلهكم إله واحد دي وش بيجي آه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا طبعا هذا مصدان كتير مصدري بأبا فمن كان يرجو لقاء ربه هل كسكه بيوي أبا رجاء يعني هي بيوتاوي هذه هي هیویاوی او بید كا بشتف يا رب العالمین ريا كسبي يسر بلن بشتا يا رب العالمين بشتا برن بای رب العالمين فليعمل عملا صالحا بلا عمله كبكات او عملت كات بلا يشبت يصالح به وعمل كان قد يصالح به إذا كان خالصا لله تعالى هكا بو خدبتني بتكرن وموافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لسنة محمد صلى الله عليه وسلم موافق بيت بسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنجي ده چه هنجي عملك عملکه ده عملك هيت بجنه صالح نخواه که فرد و شرطت عمل صالح حقا بشن وکیر اینا اینا مد قرآن وحديث حدیث دایت اینا اینا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات بجد همو عملکه ده مروی قبيل قبیل هكا اگه نیت مروی اخلاص دار بتو بخده یه اوه شرطه که چی تیده دیار کرد شرطه که عملی تیده هر عملك بيتا حتى انما الاعمال يعني انما صحة الاعمال وقبولها بالنيات يعني بالنية كان جدي عمل مروي يدرس بيت قبيل بيت صحيح بيت يدرس بيت هكا نيات مروي بخده بيت هنجي اف عمله دي هيتا قبيل كرن وياد ويا بيعنبر صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يقول هر کسی که عبادت کی دین تداره و عمل ما نقول بيته أمر مسر نبي نبيت شريعة بيعنبري دا نبي صلى الله عليه وسلم أو چيا فهو رد أو نقناه كلام يا فش بما الشرط دوية دياد كد كهمو عبادته هر كسي رابي بج أز عملك كم عمل لنهاية تقبيل كلام بلا أن يتويج بخده بيت إلا يتبيع چه التي بموافق بيت جاء سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهند عبد الله بن مسعود رحمة الله خود راز من خود لبيت وقتی او دي دیتی نبید مزگفت یا رینش دی نخاره و تسبیحات برات کری ایک مازنه وابو دبشتی الله عمو بجن سبحان الله و بر بخوی نبون حاسو یکچ که صد جارا دبجن سبحان الله چی دبجت بجن لا اله الا الله صد جارا دبجن لا اله الا الله دبجن بجن الله اكبر صد جارا دبجن الله اكبر اکبر عبد الله بن مسعود پی حسیه طبعا قصه که چو ویره ونیا گوته یان ایکل چشته گوته نافموده هی یان گوته هنگ راسترن و حقترن هل صحابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یانش گوته هنگو درکه که چه بکی دیوه؟ درکه که ضلالت هنگو بکی دیبه ونیا هنگو دست لا دا دایل چه لا دایل شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایکل واتی به ما بجن یان هنگ صحابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شارزاترن و حقترن و راسترن یانش هنگ چنه ليش اگر دركك ضلاله طبعا شو شكلانين اول كي چيتر نبون چونك چول با صحابة نبون همون دي صحابات بون طبعا شو شكلانين ونيا ابدا الى هند ونيا صحابة كسي ابنا كريا معنى ما اوش تفوات كري چه بوش ونيا خو ابدا الى بهاتين بس چونك وكي پیغمبری صلی الله وكي صحابة سلم صحابه نکریه نخو خود تو چند جا سبحان الله شریعت رایک نگرتیه چند جا بجی الحمدلله شریعت رايك نگرتیه و امر به هو کردن که اوه چه أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خوش تفكرين وحفتنا الله رب العالمين بس وقتي بريكا كهاتي كرن كنا ريكا صحابا بيا چجرا صحابا ناكريا ونيا همورين نخاري مجلسة كلا وبرابين نداري ایک بشه دی الله بیجن هموی دی هر ایک دست بکت بیجن هر چند جماعش ندوتی بس چونگی اوه صحابه نکریه عبدالله بن مسعود انکاری لیکر نگوتی اوه هم کن چیه اوه هم كم وتي اوه انجو دركك که اوه كريا وتي اوه صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم انجو شارزاتن انجو عالمترن فهنده هاتي ونیا كمو مسألة فصالحي وتي وتي چو جراتو به هزرينك صحابة دوتشته که خیره هلن نه ندیتیه و نزانیه تو دیو بکوی بیش مادم وانه کریه یعنی بزانه چو خیت دنیا. خب چو جا بجید کس برا به هزره ما بشور پیغمبری نگوتی صلی الله علیه وسلم خیر الناس چه؟ قرنی گوتی اوه خیرترین کسن هنده خلاص خیبن هندش امام شافعی رحمت خدا لبیدونی آخفنا که هی مشوره لو کان خیرا لسبقونا ایلی هر که نی تدید هات داره عبادت داده طبعا بجین و پیغمبری نکی صلی الله علیه وسلم صحابانه که قد چجا و حسنه که چیه تدهی خیره تدهی چونکی او گلک گلک من رشتر بون الخير او گلک گلک کتر ما دی خیره گریم دی باشیه چون مادم وانه کریه بیش هکا خیر تیده بود او کن مادم وانه کریه یعنی چی تدانیه؟ یعنی چو خیر و چو باشی تدانیه بعد اول شرط دویه چی دا؟ درستی عملی درستي عملي ده وقبل بنا عملي ده أو عملي كي تبقى موافق گل چه؟ گل سنة في عمل صلی الله عليه وسلم بهندي قلت أبي حسكت رياكس بيه سراك بلن بشتبنا بي رب العالمين مرجى قيامته فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا بلا عملك كت يصالح به ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بلا تشركيش نكت الناف في عبادتي أوي بو خديت كت هر عبادتك بكت نويج بيت روجي بيت صدقة بيت صلاة الرحمة بيت هر ايك الفانا بيت نابي تشو بو خدي رب, العالمين دانت تيجي بو خديت بتنب كت هنجي أف عملات دي دنه هيتا قبيل كرن ونجي من يدي بيت ايكل واكسا كفرية كسفي سرك بلندشتا برنبري رب العالمين والناف هر عملك مروفتكات هر عبادتك مروفتكات طبعا علماء وقت يقولي يقولي وقت مروف رياء اجتناب ده ومروف بخاطر خلقيت كات چونك خلق مروفيت بينيد يان دا خلقي هاقال مروفي هبيت يان ده خلق مروفي ببينيد هر ايكل واجتانه هبيت اوه وقت مروفكات بجد اوه رياء اتقال عملي دا حالات تهين حالتا که هی بجید اولی وقت تو چوی اف عبادتا کری تسبیح کویتا بو خدا کری بس پشت این نف عبادتا دا دی بوتا چه هیتا چه کرن دی چه هیتا سدلیتا دی بوتا درس بیت ریا دی درس بیت چونکه هند اینگی هنک مروف دهن وی وی جیده سحکنتا یان دی تبینن یان هر آخفنا هر شتکی او هبید ونیا جماعتك دي وی وراشید او جتو نویجت که وی عبادتید که هنگی دی افریا بوتا چی بهید؟ دی بوتا درس بید اجا تو ده ونیا گل نفس خو هکا تا وی وقتی تا محاولت گل کرو محاربا ویریای کرو تا و نکر جی خوب کر ناف دلیتا دا اما چو گناح ناف هیده دا و عملیت و عبادتی ده چی بهید؟ دی سلامت بید اما هکا جی خوب کر ناف دلیتا دا و تو دی راچوید و ها ناف ولتا کروانیا که تو عبادت خود جوان که و درش که بر خاطر وی خلکی و ما او حتی اخیری و عبادت مروی ده چره ده بید او عبادت او عمل صالح او مروی که ده بود چونگی مروی چه هاده ناف ده ریا هاده ده و ریایش وقتا چون ناف ده عبادت که ده و هر ما او ده چره هید او بید او ده بید ایجاد او بحثی و عبادت او چره تین او عبادت دنیا اوه اوه همو پیک بگیره دای اما که عبادتک بید بیت الیک جدا کرن بیت الیک جدا کرن اوه دی سح کینی یعنی اشتف عبادتك بید بیت الیک جدا صدقات دنیا تو ده چه بخو ده هزار تیک دونه بریکا خدا تیک دونال مولا خدا تیگوت یک ده هزاره از چی دیکم؟ دیکم خیر و صدقه اینا بود او فقیر کل کف تا پنج هزار داره چه ریاعت دانه بود بخوده بود هفت پینج هزاره چه ده هاتی؟ قبیبی بود چونگه هر دو شرطه ده يا موفق سنة پیامبر صلی الله علیه و سلم و چه شیات دهی اخلاص شیات دهی تب خدا یکن یا دویه تو چی ریخه توی چی خلق و نیه خرف بالمروفه کی تو ساعت لیوه چیه والله مروفه کی فقیره اینا وقت به شیطانی بوده اینا سابلتا بوده تا توش بده دعانم تبینی دیعوت بجن دینا بجن یه رزیله هی والله ملوه يان فلان كسا يان فلان يهو يعملوا فيك بتقوى أهل مزقفت يونيا يبارونات دعانا بجد ونيا اوش خیرات کن باشید کن من یه فیره که جا عید بموری خوشش کرد بستی خود درسته تو صدقاش چه که نجرا پیش جواب که اونیا دو عالم تبینی تو چاف کرده تا خود نجا فیره که دیده مروی بعض دمروی چه کرد بتیش یه ریاب کرد اونی عملیتات تپیچ کرد ده هنگی توی پینج هزار دی اینی دایی یه پینج هزار دویه التناه قبیل کردن چون تبو که ادای بو خلکی بو داخل به جمهور وکی خیر کردن مرو وکی باشه مرو وکی صدقات کرد مروه که دست بکری اوه بخواد که مروه کرد اجا برهندی اوه هنگی وی حالت اوه اولی ده هیتا قبیل کرن یه دوی نه هیتا قبیل کرن چونکه اف عمله چه هیتا هیتا لیج بکرن هیتا لیج جدا کرن اما نویش تو نشه بشه والله من رکعتک ابو خوده که رکعتک بو خرکی کری و رکعت اولی ده قبیل بگه دوی قبیل نبید چونکه همویه چه همویه پیک وگره داه همویه پیک وگره داه چه نبید تو بجي أفدي قبيل بتبر نه همو هكريا شو تدا وريا ما حتی أخيري ده سلام و ده ریا هر مای اونگی چه دهید؟ اونگی همو ده پیج اما اگه یکی گشت بلی سلام و ده دنیا اه، پیشمان بو و ریا اکلال خونه نه رحمه رب العالمین یا زوره انشاءالله رب العالمین ده چه ده کد ده بو عبایتوی همه قبیل کد چونکی توبه الأوجت شوي هم يشلت كات هم يرشت كتبه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات او سيئات و يا رياء همي رب العالمين دي بكات حسناتو وبه لهيت هكبل كلام هكا مروفكي اما ما قلت هكا اولي جاره هاي اولي بركي بو خده بيت اما بشتين رياء اما هكا مروفكي خر عملوي بو بيت بو رياء بيت هاش اولي حتى ديمايكي هل اولي دست بكر بو عملك او عبادتك كد بو خلقيه بو هند خلقي بيت بينتو خلقي ده هاجا بيها بيت بو يقف عبادتنا يتقبل كرن هف عبادتا نهاية تقبيل كرن ايك وده بيج بيت وهكا که دو سر بميني ده بهيتا چش ده بهيتا عذاب دانی شو جا قيامت ده بهيتا عذاب دان ايك الكبائرة وقلق قلق معصرة رياء الچه قلق معصرة الدزية و وعرق بخارنة زینه وغشتنا معصرة يعني من بسرمان تبيه ده چي بيت تبيه شيار بيت هر عملك كات عبودي انیت أنيته كبو کت کت هر عملك كات تبيه عمل خو أخو ونيته كبو کت کت و نه به شیطان مروی بگ نه به شیطان مروی ول مرویش کرد جا تو عملش نکی تو عمل صالحش نکی ولی ما سر چه عملتی نهایی شیطان میه سر بری چه عبادت دهم کدی کم شیطان دین دسر از آنش سر خود نیه نه و ریک گویی شیطانی توی چی دگری توی سر بری یه مروی به سرمان تیبیان هر هو خفیر کرد ام رب العالمین چه کریم بچه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب العالمین چه کریم بو عبادتی و او همه معاصره جزای دستوی دا اجر یا دستوی دا رب العالمین رجا قیامت دی اجری ده دفته اجر نویجه یه روجه یه صدقات یه سلوانیه دستی کسی دانیه دستی چمرو دانیه اف اهل عادی همو رب الملحی تبکن همو رب کن، تبکن هکه تعملك صالح نكر بيو تبو خدي نكر بيو شو فايدة تنادى مرحد و وهكي اهل عادیش همو رابن قصاب يجنته ودجمناتيه کن. هكذا عملك صالح نكر بي هكذا عمل صالح كربي بي شو زرارتنادت أو خرابيا واو أو قساقوتنا واو أو دجمناتي واو بوتا قد أفهم مروف ونياتي وحسابي بو آخفنيت خلقي ديتنيا خلقي أواشتنا شو ينكت هوا مروف حساب بكتبيا كي بيت معذبين رب العالمين بيت برهند مروف بسرمان وقتين هر عملك يتكت بساعكته ونيا كو أفيد بو أزبو خديت كمان خدي أزي شيء كريم بو عبادتي ورب العالمين اف اوه اکل و بويت اکا بس كسب تیتا کرن نابید کسب که اشریک هنگی و نیت او نیت کرد ناف بلا خود داوده نیت خالص که و رب العالمین ویده چی که؟ ویده عمله که دست بکی و هندی الوا عمل اوه تینا کرن دزیوه چی بکه؟ دزیوه وا عمل او مروف پیچید بید دزيلا لانه كان نجا جماعه دزيلا نو کرن چی بجده مال کن والله مال دي خزانه خو خربه كما استسم ريايا هذا النوع تكلم كس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دوي دوی تقوات نبو همون وجه توال کره بون همون مزگف کرد کرد یعنی اوه تیبیو چیه مزگف نیت خود خالص کرد چیه مزگف کرد همو هندک هين هین دیتو شیه چی بکی تو شیه تنه ما بين اخو رب العالمین بید صدقات و نیت شیه تنه بکی ما بين اخو رب العالمین كسب بین حسی خود تو بيجي بیش یوی بيجي بیش یوی حقه تو حس کی حس نمیش متا بیشه بس حقه تو حس بيجي بیش یوی کسیش اوه صدقه دل که بجی نبجم من اوه کدی از حس ما بین من و رب العالمین بید اساسات بوجه کسی فلان کسی چی آگر مکری، هم صدقه آگر میکری اما مروف ده شیر خو مروفیش ونیا که بیشتوی کسیش که اویش نکرد، اویش به هر چند اسنابش متفید که اوه باشه آن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو چه بکی؟ که تو وقت عباده صدقه که بکی وی کسی نبیجب کسی بس هکه هكا از بيجم هكا تو جل خود ترسي به دل تو شي بيجي وي كسيش بيجي نرجع كاسي افادي مو ما تو كي من تبا ما بينه تو رب العالمين من تبا فانا دي او عبادته همه رياء تده ومن تبا رياء تو اخيري افا يشي عبادتك همو بطالة ويا بيجا ونودو بهيت عذاب دانش هكا مروفتا وبيركن لمن تبا آه، حالتك دي تا عبادت اخويا كري تو اخلاص بي همو بريائي واخلاص تاكري برب العالمين پشتی عبادتتا تا چه هات بو بلاغه بو دست تانية يعني تا بخو صدقات كر نيته تبو رب العالمين بلاغه بو هر ريك هبيت ويقو تبا ايكي ديقو تبا بلاغه بو چو جرا خودك نده بو بينده چو جرا خودك نده بجا عملم چه هات بجا عملم بيج بو پیامبر چی بجی صلی الله علیه و سلم هک پشتی عبادت تکر بو خوده. پشتی بلاغه بو اوه چیه تلك مسگینیه تلک عاجل بشر المؤمنی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی بسیار پیامبری هایت کردن صلی الله علیه و سلم و تو اول مزگینیه رب العالمین دت عبد خوی ایمان در که عبادتی بیه چه هاتی؟ یه قبیل خلاص پشت یه عبادتی شو تأثیر براتنه تکرن او بلاف بینا چه بلاف بینا وی عبادتی که ریکو ایکی دیه بلاف دی ریکو ایکی دی او عبادت کری هات بلاف کرن هذا شو جرب له تأثير التنهي كمان هر داش مروف دنیا بلا مروفی دل به هبید برای خوی بسرمان وهبید جا جاره هی بلکه اول بیت سبب هند مروف چه بمروی چه بید حجب بمروی چه بید بلا مروفی دل پی هبید مروف بلا ونکت هندی بشه إلا هندك حالت هين إلا هندك حالت هين بلكي جاره پیتی بیه هنده تو ویشته وکی دو یک اقتداء پیدا کردیان هندک حالت خاصت هین نخوندی مروویش بشه بلا بلاوه نکد دل و هایی برای اخوی و هایی چون اینجا هایی که از بوی برای کم بلکه بیت از چه؟ بلکه بیت از سبب هنده که بی چون مروف نفس بین همه ضعیفن من و ونی عالم همه زانی والله سند خیرات کم سند صدقات کم سند قرآن خیلی سنده نویجات کم ونی ده من کیف خوهید بدي بدي سبب إنه اف أف او یا مازن كعجب ايكل چيه ايكل كبائره لالي مروفي چه بي وده مروفنگي بشتيني من منات بيت ومروف عبايات رب العالمين منو ناكه مروفنگي بشيت ونيا عواشتنا يا خارزيت جار هاي ايك بو ايكل بيجي يعني چه ايك بو ايكل بيجيت يعني عزد بيج ماتا ونيا عزد بتا چتتا بلا بكم تشتين بلا بكم هذا عبايات بلا بكم تش عبايتين بلا بكم جاك اتفاقش نبيت اما هو يخفير كريت يعني هود كتا ايش بيجي هني هود كتا ونیا و آخرته ونیا و آخرته او تو برای خوی بسرمان چه دید گری؟ تو هلاک بی ده هلاک بی برای خوی بسرمان هو جاره های ایک ده بجید ونیا هو حساب کرد ریا لالی خلق بیانی ناکد ونیا عبادتی ناکد بجید استسم ریاه اما لالی برادر خود چه کرد؟ کرد بود چونیا ما برادرت من درسته دنیا ریا هر ریا نیا چه خلکی بیانی بی چه برادر بید هکه مروی به خودی نبید یا مروی ما باش یا خوشی ها بید باشتنه نمید بشه بلا برادرن چی نیه؟ نو بی تبیه و نیه تو سحکه نفس اخو و سحکه نیت اخو که نیت تبو کیه هکه تو بخودی بکی بلا درسته بس هکه تو بخودی نکه یعنی برادر بید و غیری برادر بید یه بیانی بید هر چیه هر ریاد مروی تحسد نکه مروی به خودی نبید و هنده بید اغا مروی بینه و ایکل و گناح های مروی بسلمان تیگه همو گوه چی بکد؟ همو گوه نیت اخو بید همه به سعکت انیا بنده وقت سلف صالح راز بنا خود داره بید وقت اه، تو آخف نتوافخ نی تو بجنه تب پتر همو چتی من ماندی بین تیودیتی و ما جهاد گل کری و ما زحمت تیودیتی و هم هر نشی یا نشوکی نو گل بجنه کنترول کن چی بیا؟ مثلا انیتی مثلا که وانيت خود شلب بکی؟ صافی بکی گر رب العالمین اصلا بج مالك شتاكا مستحيلة ناهي تكرن جهادي هي تكرن نيات هي تكرن بينو كي هاتي كرن نوكاج هي تكرن جهلا باجواج هي تكرن بس نابید مرف اهمال کرد نابید مرف پشتا خوب کته مرف پیچه کلی غافل بود یا مرف بد اخخاله دی مرف بد تیش کرد یا او تیش کرنه و کش یا چیه یا مازنه ایک الگناحت گله گله کد مازنه مرف هست بنا کد که گناحش شجرة كاس هسبنا كده من كبيجي هيك ريا الزينة ما صار ده و ونيا لو يشتغل كذا عجيب وابو أبو نداری. و هذا وهم یا هالشيء متفق علیه كاس أنا قلت ریا ريا بالزينة هذا همود متفق سنه كاريا سر زنا دا سر قمار دا سر حرق بخانه دا سر وكبائران دا هيك الجناح جلك جلك إن معظم هر وكي بيعنبري صلى الله عليه وسلم يكدو ما بيجيت ونيا أو حديثة وإنان وكان حديثة سراتين لا حديثة بتنه چن حديثة هاتين بيعنبري صلى الله عليه وسلم علماء كتاب سر درس كين سر يعني يعني كتاب المعظم هاتين درس كين بس سر وحديثة وشرح وحديثة اه، وقوتي أبيت پیامبری صلی الله علیه و سلم و دنیا رب العالمین قرآن ده همون گفته وقتی بحثی ریای کی بحثی کی کی منافقه ریا گل کی آتیه صفت کیه اشهر صفات المنافقین صفات همه معاصر منافق اوه ریا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني بس بخلكيت كان من يعو ذكر رب العالمين عبادة رب العالمين قالك كان قالك كان كان هذا كانش بوكيت كان بقول ده خلق وابويت ده وابو وانقل وابويت ده دنجي ويد جهيت خلقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أب حديثة حديثة قدسية أبو هريرة رضي الله عنه بجيز مرفوعا يعني جه انت پیغمبری صلى الله عليه وسلم مش پیغمبری بگوتي پیغمبریش بجید خدای گوتي وقت قوتي أفا يا صريحة كأفا حديثة قدسية بوش بجنة قدس قدس يعني یعنی يا باكج العيبة وكيماتيا چونك يا لاريكي هاتي وخفنا رب العالمين هف حديثة قدسي قال حديثة دي حديثة قدسي لفظة يعني یعنی كلمات دوي ومعناه همو لاريكي هاتي همو لاري رب العالمين هاتي وحديثة دي لفظة لاري بيعنبري صلى الله عليه وسلم معناه لاريكي هاتي معناه لاري رب العالمين هاتي بس لفظك يعني یعنی كلماتك لالي پیامبر صلی الله یعنی شر نیه پیامبر صلی الله علیه و کلمه بیش دوید بوهات نگوتن بیت کلمه طبعا کلمه بدل کتی یعنی چیه نه کلمه که بدل کتی کلمه کوی دینی که آن معنا نبی اما وکیل که از بچه متا هر بچه فرانکسی بله حاضر بود به مصدا من پیامه فرانکس حاضر بود جاتو بیشی اول شر نیه تو فا کلمه دن بیجیه بس به معنا دش ریکی به معنا دگینی بلکه تو عربی بیجیه بلکه تو ترکی بیجیه بلکه تو بیجی فارسی بیجیه بلکه بگنیزی بیجیه مهم تو به معنای گهینیه اگر تا فارسیش گوته و هات کابرات تا حاضر بود از چه تناکم؟ از دو ماه تناکم از نمیشون تبو نگوته بو چون یه وقت مگوت یا تا محصول او نبو که تو وا کلمت من لغوان چه کهی؟ گهینیه بس اگر محصول من او بید از بجمتا بجمتا فلان کس هست چیت بیش ملت توش دیو بیجیه هده هو بیجیه هو بیجیه به کلمهش ایک جار ونیا دی بیجیه تیوی اف کلمه بگی تا چه بی گوه توی ها گایه بی اما هنگی مقصدام اما تو به نه معنای بگینیه چه بگینیه لفظ و کلمه با اجا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه حدیث قدسی معنا لا خدا آتی پرایکا وحیه جا که جبریل بو اینا یا پیغمبر رب العالمینی بو پیغمبر صلی الله علیه و اینا سر دلیوی هوا بو پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر و نیه گویی کلمات که عایده کنه لفظ عایده پیامبری صلی الله علیه و سلم اما حدیث آقای سینا لفظ و معنی لالی کنه ولی رب العالمین هاتی و پیامبر صلی الله علیه و سلم مباشر یلکی ولگتی رب به واسطه جبرئیل خدا فی ما يرويه بج انشه عن ربه یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک هر روایت کرد رب العالمین بس و چش نیه وهي قرآن نيا وقرآنش لفظ معنوي لدي رب العالمين يهاتي بس قرآن التار حرفه كي بخيني چه خير جيدة ده خير حديث قدسي وطفنيه قرآن دي نوح نويجه ده بخيني وإيك قرآن ده پشتي سورة الفاتح حديث قدسي بخيني دلية ليه تقبل كرن لا نويجه كوما طالب يعني فرق هاي ما بينه وده فرق هاي قرآن رب العالمين يبدي معجزة تحدى مشركة وكافرة آه، وخلقي همه بيكري ودجمناتي ودينيت كان يبدي ورن بينن فأتوا بسورة مثلي أما تحدى شنو ناوت يكرن حيث قدسي ناوت يكرن ناوت يوكي ويبينا أما تحدى وناوت يكرن وعندك فرق ديشية تيمينة مكبيرة من الله أما آه، فرق هاي ما بين القرآن وحديث قدسي جاء في حديث قدسي أبا أبا نكا أبا إيكل وأبا خدنا كتابينا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك طبعا العالمين بجاء سما دولة ما ترم أزبين ملاتم الغنية إيكل نافت هيك الموت رب يعني محتاج كسين يعني وما تشو مخلوق نينك ويهوبي خد كاس منيك ويهوبي وبيجي اس محتاج كسين ما تشو مروفانا محتاج كسين بل نية مروفانا محتاج مال نبي نية مروفانا محتاج جن نبي نية مير بيت محتاج جن نبيت نية مروفانا محتاج جن شبيت هيا برادر نبن هيا ايك نبيت بعد دست بیشون كات هيا ايك نبيت هارو کاریوی کرد هیا ایک نبید که سبرا خوب ببینید چونش مروف همو قبل تو محتاج ایکدی هم همو ایکدو چرید کن تمام کن کامل کن درست کن المروفاتی حتی جیان ما رو بچی. اما رب العالمین محتاجی کس چو جوانیه نه کس های مالی دته نه کس های هیا هولوکاریوید کرد نه کس هیا سبراوید کنید نه چو جن هنه نه چو بچیک هنه چوش تونیه رب العالمین برند رب العالمین او محتاجی کس اینیه و همو مخلوق محتاجی کنه بس الغنی بس رب العالمینه و هندش رب العالمین گوتی انا اغنى شرکای عن شرکی گوتی اس ماسترم گلی مروفا کرون بومن چی دانه؟ شریکتی واسطه که دانه قیاسا خوده نکن گل که گل مروفا گل مخلوقا گل بشرا اما ما اصلا کما فلان کسی واسطه نبی یعنی حاشا خودشی هویه انا اغنى شرکای عن شرکی اصلا همه دوله مترم دنیای دوله المثل الاعلى دیچه الان مروفا کیپ چه که قوته یا مالک باشه هی دیبیجی هر اف دکانه ها یا اف شریکه ها یا اف شوله ها و یا تو فلان که شریکه میشه در چجا شریکاتی گل کسی نکن من الحمدلله مالک زوره های قوتک زوره های تجیبه من شده های چجا من از قبیل ناکم چجا من شریکاتی گل کسی نکیه اونا تمیش. اما چیه بوی مروی؟ اف صفته ها صفت کمال مروفاتیه یه مازنیه بوی کسی این مروفی های قبیل ناکت چه کرد؟ قبیل گل بو همگه به شریکاتی چیه نقصه بو توی بخوی نشه به شوله رو بی دی چی ایکی نیت گل خدا نقصه و کیماتیه بر هند رب العالمین چی بشت انا اغنى شرکای یعنی عن الشرکی بشت از همه ترم از بی منتم چجور از ونیا من چو شریک نینه و من کس نیه هاری کاری همم کتو من چو واسطه نینه خدای هموشتکی دبینی توی هاگار هموشتکی های او نیه وکی دنیا بیت والله ما بيشم جاين ما فلان كاسي ده أو حال من بو فلان كاسي بو رئيسي ديارك كده چونك رئيسي علم حالة تانية نرب العالمين علم حال ما هماي نبس علم حال ما يسر بهي وني عليم بذات الصدورة ونعلم ما توسوس به نفسه رب العالمين زين چن ناف دلت مجد هاي علم فاشتنا برند رب العالمين متازه بمنتم از هما دولمترم از ما ماسترم كاتبو من چی دانه؟ تو مشريك كدانه شيار بن من چو شريك نينو از ای کبتنی من و عبادتش تبتنی بوم نخو نخوازی بی منت ما از چو عبادت مقابل ناکن مبرامی بی منت ما او عبادت امیش کن هر تو بکیت کی توی بخود کی جا که باش بی توی راز بی توی حق بی تو بخوده بی تو دی سنت بی صلی بی علیه و سلم فایده گهین تده هگه خلد بی تو ریا بی بیتیان بدعه بی تو چته نی یعنی بی تو او چشنه بی به عمل که صلی الله و سلم ده سر گوشت مدد دوانی چو زرار که بی؟ شو سهل رب العالمين كبير ظلم هذا كي كبير هذا من كبير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها رب العالمين أبي عمل صالح كات هر توی بخود كي فايدة که هر شو فايدة فایده رب العالمين وتو عملك خرابش كي تو بخودنا كي بخلکی كي دخلت كبيني يان بدعاب كي وشتني بني الدين دا ومن اساء فعليها ضرر که شو ضرر خودنا نو کبی هر كي کی کبی هر مروي مروی تو مروف ده بیت سبب عذاب مروی بر هند اشخاطه بجید انا اغنى شرکای عن شرکی. اش از گرک معاصرم هند تو چه اکی بمدانه شریک اکی واسکی رب العالمین به منتا هما دوله من تره عبادتی بس بوید که هر وکیت آیت دبوتی انما الهكم اله واحد من عمل عملا هر عملك هر کسک عملك بكت یعنی یعنی عبادتك بكت اشرك فيه معي يقولي هر عملك هبي نویج بید، روجی بید، زکات بید، حج بید، عمره بید، هر ایکی بید أشرك فيه معي غيري أشرك معي فيه غيري قال خده دا ايه كديب كتا چه كتا شريك يعني بجد والله خلقي من بيني فهند في عبادتي جوانتر بكت دي كات من يدي خلقي هوال من هبي دي شكلو كيشي دنيا دي ديواري بكت احرامت بعد ونيا دي عالم بزنيت اوه چكري اوه چوه حجي اوه چوه عمره يا هاي ونيا بلكي شاش كاكي ونوعا تشتكي بكتا سريع يخويان دون دسر ملت خو پیش ده عالم بزنید که از چی محجه هفه یعنی همو چیه؟ هفه همو شریک دانانه بو خوده مروه نزانیدیش و می حس بینا کنیم اشرک معیه فیه غیری اتا ای که دیگر رب العالمین کرا چه؟ کرا شریک ادوهند دا ترکته رب العالمین چه بجید؟ ترکتوهو ترکته بجد از بیم مروی دهیلم شو این آدمه؟ او عبادتو او عملت کرد همو چیه؟ همو دکت به اجر چه خير ونويت وشركه وقلت او شروعات كات چيش شركة يعني دي بهيت عقوبة دانش يعني نا خير جهيته وشركه ودي بيش لهيتيش بجناح كارج بي هذا معنى تركته وشركه يعني ربعا مش أزدوي هيلم يعني چه خير نوجهيته وشركه أبا الشركة وجناحش دي چش جهيته دي عقوبش جهيته ودي هيت عقوبة دانش هكا چنكت هكا توبينكت وسر بمريد و شركيش ونيان وقناح ويكتش لينا يدمرو إن الله لا يغفر أن يشرك به در هند علماء يتبقوا شرك أصغرش شرك أصغرش وكية أكبرية نسبة بهند إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني خدين يخوش نابي يبقى عقوبكو أرخوه هكا خدا نبي حتى تشكيل نبيد جهنم دا نبيد وكي شرك الأكبر أما إن الله لا يغفر أن يشرك به خدين يخوش نابي يعني عقوبات بهر بخوه وكي زينوانية وكي عرق بخارانية وكي قمارانية قمار مروفة خدانا قمار دمريد سر قمار توبة نكريا بلكي رب العالمين شده كات ايش خوش يخوش يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا رب العالمين بجيت حديثة قدسية بجيت قالي مروفة قالي كرة آدمي هكاون بين اللالي لمن هم دي عادين وشهبا همو بي توبة بس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وقتی تو هاشی که منی بس شرک کدام بید لأتیتو که بقرابی آن اختیار طبعا مش اصلا دي عديدة همش دمتا همه اللي خوش بني بس شك دنا بيت بس شرك دنا بيت رب العالمين اللي خوش بيت بس هكا الشرك تيدا بيت چه اكبر بيت چه اصغر بيت ان الله لا يغفر ان يشرك به رب العالمين چه لنا كات نيا مروفي خوشنا بيت جهك خو اصغر يش بيت تبي عقوباوي هر چه بكي هر بخوی رب العالمين مهمان بارزي وعن ابي سعيد مرفوعا ابو سعيد رازبینا خدا دبید مرفوعا یعنی اوش یا گهان دیا پیغمبری صلی الله علیه وسلم یهودی طبعا اف کنگی بری بودی صلی الله علیه وسلم وقت روزه که پیغمبر صلی در کفتی و چه ناف صحابه خدا صحابه بحثی دجالید کرد و فتنه دجالی که فتنه که مازانه دهید بنیا دمریا ساخته و دبشت عباران بلا بید باران هید دبشت عردیشین شیم ببید ریباره که آوید گلدار ریباره که آگریت گلدار ده خزینه و زیر روزیف همویت گلدار یعنی گلک فتنکا چیه؟ فتنکا گلک گلک معظمه به هندش هر في پیغمبره که هاتی إلا أمت أخويا ترسان ديل شيء الدجاج ودي الشباب اللي دجاجنا كمان چونكي معاصرين فتنة يا رب العالمين مخلوقات شيء كلنا حتى رجع قيمة فتنة نهات يا معاصر الفتنة شيء فتنة دجاجي شو كي معمود بينه وني إيه درو تبيش بقى ما خونا هيك أخوه بيجي من خونا جديد بيعم بس عاوز سماوات خونا من هو تمن و دست بیه هاتی نویسین والله آنزا چه ونیا و دلو درو کلاوات وشته هودی بیجن ونیا عالم همو دل بال دید بعد که کیوی دست را آخر چه والله بیشی کار دستی دو اول عالم چیت کده اول بیشی کار داد تو اول نزا چیت کده آخ نه تو ونیا یه همو درو شرک و کفر خالد همو در رئیس بی چه مالای جبه هکی یک درستی باران بینید و مریا ساخته کده باب مروی برای مروی دایکا مروی کرای مروی کچا مروی خوشکا مروی پیش ساخت ساخته کده و گل مروی پاوید یان عردی بشت علی شیم و شیم بید عالم ده نه ده ایمان پینی ده سجود بکن بده ده نویجا بکن دعا رک هموش تگیره بکن برندش نه آتیه فتنه چه فتنه دجالی ماستن جا صحابه بحثی ده فتنه اید کرد و وی فتنه هوی مازن و دجالی اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هنگی هاته داره هاته نوده بوده الا اخبركم بما هو اخواف علیکم عندی بوده از شتکی بونگو بیجم بوده اول هشت از بتر الدجال هنگو ترسم من المسيح الدجال وتأس فتنة كي هنگو ترسم كانت بيسرتشن ومتان بيسرتشن بتر فتنا دجالي يعني أفا خرابيوي وترسوي معاصرة الدجالي قالوا بلا صحابة متبالي ولا رسول ما دام فتنك هيا والدجالي معاصر ما بترسي بيجي يا رسول الله قال الشرك الخفي يعني بس عاوزين متأو أو شركة وشارتية شركة دي علنية تو بجی سری فلان کسی که ما گورا بابت که ما سری بابت که ما سری فلان کسی که ما تیوی و بی هذا الشرکه که چیه؟ یا علنی آشکره یعنی تشید حیوانه که بو قبری و کجید بو شیخی بو سیدی بو ولی بو پیغمبری صلی الله علیه و شرکه که علنیت کرد نه چید هوا را خوب یا غوث یا فلان شیخ یا فلان ملا یا فلان سید و شرکه چیه؟ یا علنی اما یا دی ریا شرکه که چیه؟ یا خفیه کس نظر الى رب العالمین نبید یا نف چی ناف دلادا ایک تدبینید و توی چت کی توی نویجا خود ریشت کی ایک کس نزانید کس بنا حسید ایلا ایکی نبید ایلا رب العالمین نبید کس بنا حسید به هند پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گوته یا دجالی ماستر اصلی ترس هم پیسر رب چون الشرک و چیه؟ الشرک و خفیه و نیو هم بینی افا هی ناف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سما دا هی هکه و ایک یا ناف دلادا هم کی نشان آرامسان نیا نشانت وید هین نشانت وید دیاره نیا نشانت وید دیاره هندک نشانت هین نیا هندک آن خفنت هین هیده دیار کرن یکی دو بیشی برا سنت او فرانکس با بلا بانگی دنگی دنگوی خوشه دنگی نخوشه او سنته پیامبر صلی الله علیه یه گویی کی وی خوشه او تیگه چوب کرد او تیگه بانگی بدد دیگه بیشی بیشتر تو با محل دیگه رزانید که از امام زیاد که من محلات بیشتر ولی چند ما گل دنگی تنه اول چی بیشید هکه اویش، هک یک بیشت بابو اویش اونیه بس طاما هنده چی نیت شکلانیه به هندی وانی شنارا مرفزانید مرفزانید و کاریا که ریا یا هی دنیا اوته کرن و هی ونیا بلکه خلق چو حساب آج بوده اما وکی دی تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لا رب العالمين قالك وشيا قالك موازنة السماوات سمات لي الشيار بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تعريفه كريم يقول يقوم الرجل مروفك درابط فيصلي أبا رياء لنفيجكت فيزين صلاته لنفيجة بخده كت تيجي نفيجة خده شده الجوان جوان الدريش دريش يا أبا جوان كرنا ودريش كرنا لما يرى من نظر رجل بود درش کرد بود جوان کرد ببینید ایک سحکت اوی هکه او تنه بکرد و نویجه ناکد و او ایک القیاس امروف بخو هکه حس کرد بزانید که او عمل امروف ریاء ده آن نه هکه تو تنه وی عبادت هود كي وكي بيش شبه خلقي كي يعني یعنی أفا إن شاء الله إخلاص الله يتعي وتدرسي هم هكا تديت بنيا نفيجة تيتا بدل كرن مال دو دقيقة خلکی پنج بينج و ده دقيقة اوه هنگی مفتیا خوب ترسید من به تیشی چی بی؟ تیشی ریا بی ما تنه به از قرآن ناخینم اما پیش چوه خلکی و لال خلکی و مزگفت و جیا من از قرآن تین مدرد خینم و اوه هنگی مفتیا خوب ترسید نیا کده انیتم چی اصنا بجمت ریا و صده صد ریا بس اینگی من یه حسابات هین بود تو مال ناکی بو وحدت کنی تو نا خینی بو دلیرکی جاره هی چونکی بلکی وی کسی بو ریای نبید بو جره های مروی بیره مروی تبه یا مروی مجالی اما وی جهی مروی مجالی هی هند ام نشن بجی هر کسی که اوت کتا و بو ریائه بس چیه حسابات مرویش یا مروی حسابات بو کت من سحکت اینیت مروی بو چیه سحکته آخو. خو جماعت جماعتا که دوانی اصحات من موبایل خونا دریانی صحیح بخاری چند خوش هست در حدیث بده ها نه اومالش از اول ناکمه و چی جرا هر ناف موبایل مدعی بس از وناکمه با که اوه پیتی بی هندی امروف چه کرد؟ امروف سح کرد انیتا خو خود اوه چون جار های نافه مجلسه ده مجلسه که مجلسه که علمیه بیر امروف یاد به هندت این دو بید از وی وقتی وکم امر بخوده اش یعنی اوه هنگی ریاعت دانیه بس جار های اونیه از وکم و بس دا هنگ بزانن که اینش وقتینم یا میش سایه بخاری و حیوانی و از مطالعه لید کم بس بخاطر هنگو اده هنگ مدحت ممکن اوه هنگی اولش تمروف شدن ناف ریائه ده برند مروفه بسلمان سخت تا حال خو وقتی تنه بید و وقتی ناف که دبید وقتی ناف خلکیش دبید هکه مروی دید مروی ناف خلکی بخواد را خلکی اوت کتا رهنگی مروی سر خطره که مازد که مروف توبه بکت و این یتخو خالص کت برا العالمین هكا منو بديت شونيا والله في وقت منو ببو خدي اما ايرا بيرا منو تبا هذا بو خوي برانيا تخو خلاص قد رب العالمين وان شاء الله شو ريا النافا كسنا دنيا وقالك حديث ديتاتهم قالك قفت واتنا كرم في عمبا صلى الله عليه وسلم جيد من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به مش هر كسكي شو لك بكت بهند دخلكي بربج كواب كبيد مش إلا رب العالمين رجع قيامة طبعا حديث واتي يقول يوم القيامة رب العالمين ده كان جيبي فاضحيني رجاء قيامته ده فضحيني وحديث وقت بيعمل صلى الله عليه وسلم بجيت حقره وصغره يعني رب العالمين رجع قيامته سنة ده چه كد؟ ده كان كد وده رزيل كان ناف كرده ناف صحا محشي ده بو چونك افا او چته بو خده تنه تذكرم بو كيه كري بو بشريه كري ونيا مخلوق و آخفنا خلقي و مرحل خلقية اینا اينا نية درجة رب و أو عبادتي بخده بكريت ذكرن بون دكي وی خلق وي خالق بحثی بحسي و مرحیت بيبكت عند أف عبادت عبادته المروفينا هي تقبل كرن ورجع قيامتي ونية دي هاتكا مروفي هي تبرن الناف كرده الناف ساحة محشر ده والناف بيش جاوه همو خلقه كده چونك أفي دنيا ده عبادت کری بو خده نكريه بو خالقیه کل فانت پیامبر صلی الله علیه و سلم حیث که بجید رجع قیامت رب العالمین چه بیشتر واقع کسانه بیشتر گو بو من نکریه بو خلقية كريميش يقول يعني أنا أغنى الشركاء عن الشركي هس قبل ناكم هونك عبادتي إيكي ديب كان الشريك قال من هرنا لدي واكس أو ينجو كتير كري أو يعني ينجو أف عبادته بواكري هل تجدون عندهم جزاء هنك خير دستي وادنا بحش دستي وادا هنبو بحش دنا ولا نقول أغري جهنم خلاصا بحش دستي كاسي دايا نا رجع قيامات الكاسي چه دستی دنیا ونيا خمر ویچی بردانيا و جرک بردانینه و ایکی جرک نیه بکت برخو یعنی جرک نیه بکت برخو حتی تا چه هبید؟ حتی به حشت و جهنم دست دار. نیه دسته کسی دانینه رجا قیامت و نیا حتی پیغمبر صلی الله علیه سلم شفاعت نکرد هر درکت به حشت چه نه؟ نه اینه بکر جهت تو بیش به حشت یا دسته ایکی دار. نه به حشت نه جهنم دسته کسی دانی همو دست رب العالمین ده مادم همو دست ویده هف عبادتنا و عمل همو تیابو کی بتکرن؟ همو تيجي بقدي بتنه بتكرم لا بتكسي من فكرة الشريك رب العالمين وهو دعاء هاي في غنبري صلى الله عليه وسلم يقول يما بكن ندى من بديت باراستن الرياء هو في غنبري صلى الله عليه وسلم كري يقول يماش اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هل كسك في دعاء بكن ندى هيتا فارسنا إن شاء الله نيا الرياء هر نوع الشركة كي هكا خو نزانيتيش رب العالمين دي شركة دي لبارزيد وده بمروفي خلاص كده الوه الشركة ونيا وفيريا أي ای اوا پیامبری صلی الله علیه و سلم گویی هم بيترسم ترسم هي پی فتنه بچن بس ما هندي بشيء ولا في دعائته هندی بشه بلا اللهم اینی اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين